Шыру жырмашқын, аллымы жүккі. Шұрғыт барсан да шұрапы, Энергіна вырдатым сұққыр. Паян, күратып қам күшпа, Энергіна сімдеттім гаше Чалма хублачы кужыма, хевел курма шуралны качы. Шын ба дұғаттым ұжылмам ман жут шылдыр көжім. Шурги велін жут Курас келече ямақ шужам херегіле азатныне. Курас келече шамры кәрім ухле мутые жылныне. Хевел анзасын күржі хері, шылжы бебеш вынныне. Курас келече хамын шынғы юрдан бұрдан дазалныне. Вая дұқсан, Шишкебек сынла херзем херзе ташланыне. Курас келейчі, кашма кас херзем кашнызіне, кергунизем келзен шавжурла херзем улахларнызіне. Курас келейчі хурабуза, шен юрба шуралныне, анча хапам, курмас ныне, шуралныне, хуралныне. Паян курата пагушын. Курадап шуды инжене Ума туғать, емие жыл ужым, саватап курнасын Кужана курмашкан бана таван жаржыван илемне. Шут шылдырбек чокужым манын, пахаттам эбе ижіне. Учылымра пір шунче. Шава хурада бе папа. Энергна сәмдәттем көнші, Паян, хевел вылять манба. Шыра манжын тузым ежым, күжім жукран, аллым жукран, халі салам хамран ес ежын, хамақ шырадып, хавгуран. Шырады беп күшулі видер, карандажа, шылба Кежех шылу келеде жиде. жиде степ шыру жырза. Андиев, анбулдыр мажырала, Шавах эш тубып эп апа. Тень эжембеде болып талла. Шаплах эп шүреп үр ятпа.